exultants i plens d'ànims, efervescents amb el seu deure radiofònic setmanal, arriben, malaurada o afortunadament, un diumenge més, els Majares, màrtirs dominicals de contrabanda FM. feliçment secundats per uns nous i entranyables veïns radiofònics. Barcelona, 18 de gener 2009. Benvinguts a l'Assemblea de Majares, en directe de 7 a 9 del vespre en el 91.4. anys de tantra i luxúria radiofònica. Bona tarda, contrabandits, estimats amics. Ja veieu que els Majares, un diumenge més, piquem aquí a la porta de les vostres orelles i sobretot dels vostres transitors. Transistors, transitors coses. Bueno, som uns transitors, transaunts, transversals... Transparents. Transparents momentanis des de fa més de 12 anys, que ja sabeu que estem aquí tots els dimenges, a la nostra estimada i entranyable Ràdio Lliure Contrabanda FM, en el 91.4, i per internet a... Eh? www.contrabanda.org Molt bé. Estupens. Emissió online i per tot el món. Bueno, presentacions avui. De moment ja heu sentit a Florence. Bona tarda, contravenits, contrabandides, un diumenge més. Aquí ja m'han enganxat i estic de, de majara nòmade, però firme, al fin, no? Nòmade, has dicho? Claro. Oh, que ben trobat. Pues sí. Sí, oi? Parafraseando... Així ah, m'agrada, així eh. m'agrada. Pues bueno, ja sentiu la flor, que tampoc cal que l'enganxem, ja s'enganxa sola. <laughs> Una majara va desllunyana, però quan està aquí sempre present. Un servidor, no estic majara, avui començant a la taula de sons perquè bueno, tenim el tercer en Discordador de Monos Tijeras descendiendo aún des de les planes de Vic però no estem sols en aquest inici de programa perquè, com hem dit a la intro, estem feliçment acompanyats des d'aquest diumenge per un programa. I aquí tenim a dos d'aquests responsables d'aquest nomadisme radiofònic que se presenten ells mismos i ens diu que feu bueno, aquí els diumenges. Acabamos de estar, claro, acabamos de, de cerrar el primer programa de Nómadas Intópico. Sí, con un éxito eh, <laughs> radio, de, radio escuchas. Sí, todavía están aclamando las masas en la calle este, este debut. La gente está desesperada, ¿eh? me he encontrado mucha gente en la calle con pancartas. Hombre, podemos mirar cuántos ah, están ahora mismo conectados. <laughs> Pues y, bueno, yo soy Fer, ¿no? Eh, yo soy Claudia. Y bueno, hemos contactado con Senegal, hemos contactado con un, pueblo que se llama, una ciudad ya, de Luga, y donde estaban haciendo unos trabajos sociales, así con niños, muy bien, el chico. Aunque nosotros lo hemos explicado en algún otro programa, avanzando que empezabais en enero, ¿podrías explicar qué es nómada sin tópico para quien no tenga ni idea de Ah, yo pensaba que ya lo sabía la gente. <laughs> Nosotros lo hemos explicado, y la gente si está así más o menos a lo de contranda, lo debería saber, pero quizá no. Pero siempre hay un espontáneo que ha encendido la radio ahora, hace un minuto y... ¿De qué va a hacer el programa realmente? Bueno, el eje nómada sin tópico, como dice un poco su nombre, es la migración las idas y vueltas, las idas y venidas que esta humanidad va dando e intentar acercarse a eso pues sin tópicos, sin ideas preconcebidas y pensando siempre que la diferencia suma y no resta, ¿no? Entonces vamos a intentar pues ver otras partes del mundo y otras personas distintas, de distintas eh, formas de pensar, de distintas formas de enfrentarse con la realidad e intentar que nos sintamos un poquito más cerca todos. Fantástico, suena bien, ¿no? Intercambio para la, suma. Recordemos que esto viene un poco también, eh, o en parte se hizo una primer test probando hace varios meses, con vosotros mismos, con otra gente también, en que algún majano más o menos tendamos colaborar con un especial que se hizo. El 12 de abril, ni más ni menos, ya ha llovido, ¿eh? Poquillo, ¿eh? Ha llovido. 12 de abril del 2008. En un especial que se hizo sobre la realidad que se pone los centros de entrenamiento extranjeros... Pues, que en parte es uno de los ejes importantes que va a tratar vuestro programa, ¿no? Claro, la idea del programa es poder entrar adentro, o sea, en el CIE de aquí a un tiempo. Es un trabajo que ya se hace en Tenerife, en Málaga, en Madrid, donde se han podido comunicar con personas que están dentro de los centros de internamiento y a ver si, como acá en Zona Franca de momento la radio llega, pues a ver si se puede realmente poder entrar al CIE una, manera de, lucha, de apoyo a lo que ya se está haciendo. Sí, queremos visibilizar la barbaridad que se está cometiendo allí eh, dentro de estos centros, ¿no? que a pesar de que nos dicen que son eh, centros de residencia temporal y que no tienen régimen carcelario y todo, pues en realidad por los testimonios que se han conseguido sacar de otros CIES del Estado, las condiciones son tan duras o más que una cárcel, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que las personas que están allí no lo están por haber cometido ningún delito, simplemente están por el hecho de no tener un documento que acredita su estancia legal en este Estado, ¿no? Una falta administrativa, básicamente que los retiene ahí dentro por meses y meses. Y más que nada, eh, hay algunos dicen, ah, bueno, no los tratan tan mal igual. Yo he escuchado abogados que llegan, a decir eso. Pero el simple hecho, aunque tengas texto, eh, comida o lo que sea, que, a lo mejor no te pega, no te han maltratado, pero el simple hecho estar ahí y no tener ningún conocimiento de lo que, de lo que te va a pasar, el, psicológico es brutal porque estás ahí día a día sin saber qué va a ser de ti. Y tú te, llevabas una vida, un proyecto de, no sé, de, de estar trabajando, buscando trabajo o visitando a alguien y te pillan, te encierran y de ahí ya día a día no sabes qué va a ser de ti. Sí, recordemos que además ha ampliado la estancia de un mes, que el mes legal que había hasta hace unos meses, a dos meses, de acuerdo con la nueva directiva, la directiva de la vergüenza que aprobó la Unión Europea, que permite alargar los tiempos de retención porque dicen que, claro, les cuesta mucho tramitar los expedientes de expulsión, que es para lo que se supone que a ti te ponen en un centro de, internamiento a la espera de que se resuelva tu expediente de expulsión y te devuelvan a tu país, ¿no? Con lo cual es eso, si ya nos asusta a veces, ¿no? Cuando nos dicen las 48 horas que puede estar alguien en una comisaría cuando es sospechoso un delito o las 76, ¿no? Son en caso de que se te aplique la ley antiterrorista sin que tengas asistencia eh, asistencia judicial ni ni que veas a tu abogado pues esta gente se está dos meses o puede estar dos meses en un limbo legal, en un vacío completo y absoluto en el cual pues mm, dificulta mucho incluso la entrada de las organizaciones de apoyo, ¿no? Y bueno, los, parece que los políticos sí que han podido visitar a alguno, <laughs> pero no podía entrar la prensa y cosas de estas tan surrealistas, ¿no? Claro, ni en las cárceles, o sea, no, dejan entrar a nadie, eso es lo más fuerte. Encima con lo añadido que comentas antes, que es una de estas realidades que son totalmente ignoradas, ¿no? Por la mayoría de gente, o, aunque lo sepan, pues bueno, no, interesan conocer mucho los detalles, ¿no? Se sabe muchas personas que le he comentado el tema lo desconocen, pero mucha gente. Sí. Pues bueno, aquí estamos muy contentos de que hagáis esta tarea ahí para visibilizar esa, esa realidad y sobre todo utilizar el medio radiofónico pues para ir más allá, ¿no? Y intentar entrar en estos sitios. Y que lo utilicen ellos, que es lo que queremos, claro, ¿no? Que se lo apropien, porque nosotros de momento las fuerzas nos llegan para abrir el espacio, ¿no? Y para intentar rellenarlo de más contenidos bonitos, ¿no? Que es este todo lo que hablamos sobre migración, sobre el lenguaje, sobre otras culturas, los viajes, los viajes, la literatura, estas diferentes cosas que creemos que, nos van abriendo orejas, pero bueno, ojalá consigamos ese objetivo más final, que es que se lo apropien la gente que está dentro, ¿no? Como decía el Rafa, que son las ondas las que pueden cruzar los muros, nosotros no realmente, pero sí las ondas de la radio. A ver, ojalá pueda ser así. Bueno, mira, tenemos una llamada, quizá creo que es de algún Majara que os estará escuchando y quizá quiera decir algo. Ahora sí, hola. modo de Majaros SOS. SOS. SOS Usona. ¿Eh? SOS Usona. SOS Usona, aquí sortint en esa Matia Centelles. Oh, em perquè hem hagut d'aixecar a por una furgoneta de 3.000 millones de kilos Mm mm-hmm. però ho hem aconseguit. O sigui que no ens, jo pensava que estaves escoltant i tenies ganes de, de, de, de preguntar. No, encara no tenim cobertura, encara. D'aquí poc estem ja esperant el moment de sintonitzar nos estem instal·lant una macroantena també. No? Doncs, en quin, en quin punt de la geografia catalana et trobes exactament, Edu? Osona, Osona. Osona mateix, Osona, Osona profundo. Osona Sud. Osona Sud-est. I no arriba, no arriba contrabanda allà encara, o què? No pas. Bueno, no l'hem provat realment, però no crec. Hi ha unes muntanyes entremig que fan de paret natural. Doncs pues mira, ara precisament estem amb els companys i nous veïns de Nova de Sintòpico. Ah, molt bé. Aquí sentats. Hola, Edu. Hola, què tal? Què tal? Que s'han estrenat avui. Nos hemos estrenado. Sí, bien, bien, ¿no? Qué bien, les deseo mucha suerte. Aunque algunos ya sabéis que somos viejos conocidos sí. de la radio, ya... Sí. Ya estáis desvirgados. Pero, pero el, susto, el susto se pasa igual, ¿eh? A veure, si, a veure si, si m'esperen també i així després lo celebrem tots junts. Clar, el, sí, ja de, depende de tu rapidez, ja això. Bueno, la rapidez depende del de, de colapso del tráfico de Barcelona. Bueno, va, només un de... con tòpicos. Jo, jo li suficientment temps per posar el come on. Fantàstic. Ahí està. Oh, va, va, va, lo vamos a lanzar. I ha quatre el dedo i també ho saben els companys nòmades que tenim aquí, que sortare, sortejarem dos entrades avui amb dos EPs a la gent que, que truqui i, i someti alguna prova que li farem. Casi nada. Casi nada. Bueno, va, el 93, ahora que ya lo sabes, seguro que lo sabéis de memoria, ¿no? ¿A qué teléfono puede llamar la gente, el respetable? 933177366. ¿Y a quin mail, el senyor Eduard, des de la llunyania? assembleamajades.gmail.com Doncs pues ja està, ahí pot intervenir la gent. Sí, puc, demanar una cançó? Venga. Em pots posar una falca de contrabanda... N'hem estat ficant ja dos, <laughs> amb el poc que portem de programa. Quina t'agradaria? la, fem, la fem ara express, fem falca express, a la carta. Ja Paraules llargues, Anna. Bueno, farem una especialment per tu ara, vale? Sí, vale. per l'Anna també, molt bé. Improvisem una. Estem els tres aquí ben apretadets. Bueno, aquí tenim alguna d'aquestes que... Una, una, fàbrica... Ai, una fàbrica. Una, Què estàs pensant? Una, una falca. Vinga. Directo. Uh, uh. Esta és una falca de contrabanda. Ara la faràs tu ara, no? Sí. A veure. Ràdio lliure i no identificada en el dial de Barcelona. Oh, Hauríem de ficar la música de fons nosaltres, eh? Sí, a passar gastat. Mira, saps que et ficarem una falca d'aquestes per a col·leccionistes, que no, no tornaran mai més a sonar aquí, però que ens hem no, guardat. No, no, res, aquesta l'he sentit milions de vegades, justament no les vull sentir. No, per a col·leccionistes, no, no, les fetes aquests dies. Ah, vale, vale. Només per tu, eh? Atenció, Osona, silenci. Vinga. En exclusiva. Pelitos falca, eh? Una pelitos falca. Vinga. Vinga fins ara. Fins ara, abraçada. perquè t'ha canviat la veu. Perquè ja et poden retirar el permís de conduir. Perquè t'han canviat les faccions de la cara. Perquè ja som en esos pelitos. Perquè ja t'han abandonat més de 10 cops. Perquè ja pots veure pel·lis aptes per adults perquè ja pots exercir l'universal i sacrosanto dret a votar. Perquè ja et poden ingressar al Taleu. tiempo, un nido de arañas y ratas sin puertas ni ventanas. Per tot això i molt més, ja ets prou gran per escoltar... Estado... Contrabanda FM. 18 anys. En antena. 91.4 del teu dial adulta. Orden, higiene i minimalismo. Bueno, ja Santit, aquí sentit aquí seguramente els tres eixos de esta emisora orden, higiene y minimalismo, con grande FM, esta radio lliure inalámbrica inalámbrica de Barcelona y Rudalías. y bueno, pues, ya que anima aquí... ya eh, ja hem estat parlant dels nomades sin introducirse en el programa. Lo más importante, horario, forma de contacto, ¿Hay alguna realidad virtual ahí colgada por ahí? Sí, de momento estamos cada 15 días, o sea, un domingo sí, un domingo no, alternando con el rizoma Malinowski. El mail es nomadasintópico.net y la página web nomadasintópico.org. Todo eh, nomadasintópico todo junto y con una S solo. Donde vais colgando los programas. programas, textos, delirios varios, ahí estamos. Y donde de momento la gente se puede descargar, por ejemplo, ese especial que se hizo hace unos meses. Bueno, de hecho ya está colgado el especial que se grabó en abril es el, lo único que está colgado de momento. Ya ahora subiremos este programa. Aparte de la letra de la canción que ahora vamos a de la canción. y os vamos <laughs> a dedicar. sí. Pues recordar, es nómadasintópico.org, nosotros ya lo hemos linkado ahí, la peña que traste, y estaréis aquí de aquí dos domingos, ¿no? El 1 de febrero. De las 5 a las 7 de la tarde, dos horitas. 5 o 7 de la tarde. Muy bien, pues para esos nómadas, los que están aquí sentados hoy, los que están ahí de pie, y para los que están al otro lado. Franco Batiato con esta fantástica sintonía. Muchas gracias, Venga, gracias. Chao. Ahí está, nomás buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo encontrará. La encontrará. Al final de tu camino. fins ara aquest remix amb el Morricone de fondo i nomadismo sonant. Y los lamentos de la soledad aún se prolongan. benvinguda als Nòmades Sintòpico, però també us recordem que hi ha, com us hem anat avançant altres dies, altres programes que s'incorporen, com Judici a la Justícia, un altre programa sobre presons i en general sobre el sistema judicial, que ja porta anys fent-se bronca i que des d'aquesta setmana, des del dimecres 14, pues, en directe aquí en aquesta casa. Serà concretament eh, de 10 i mitja a 12 i mitja una setmana i l'altra a 11 i mitja a una i mitja, un horari sí, una mica estrany, però seguirà sonant les posicions a Bronques en 104.5 del dial de Barcelona. I també els diumenges, que és una, un dia que ara es quedarà ben repletito radiofònicament parlant, és de Pau, un programa que parlarà sobre la lluita contra la violència i a favor de la pau, de l'activisme social, els diumenges a partir de les 11 de la nit. Escolteu avui per veure si comencen, que si no m'equivoco serà així, el seu primer programa. De 11 a 12 en directe, contra on és de Pau. Bueno, contrabandits, doncs ja veieu, amb tantes incorporacions aquest any a contrabanda, doncs, bueno, doncs estem emocionats, contents, però també vivint una mica d'estrès, perquè a més recordeu que Contrabanda FM aquest mes de gener compleix ni més ni menys que 18 anys, Ràdio adulta. Adulta i adúltera, i per això també aquestes cunyes que heu escoltat i que encara escoltareu segurament alguna més avui. Sorpreses. I a part d'aquestes cunyes i de dir tonteries i anar vos recordant els programes, esperem també poder fer algun evento, bueno, de fet ja estem maquinant, algun evento allà al carrer, a diferents espais d'aquesta ciutat pues, per bueno, fer una mica calarons, per celebrar-ho i pues, per també pues, bueno, trobar un espai de trobada entre els oients i els contrabandistes, que sempre és una alegria. I malauradament un d'aquests espais on ho volíem fer el centre social ocupat la retaguàrdia doncs, ha estat desallotjat aquesta setmana, el dimecres, dijous al matí, i... no, perdoneu, dimecres al matí, i amb això doncs, tallant pues, a tota aquesta trajectòria que portaven que tot i que curta, de poc més d'un any doncs sí que havia servit per donar molta vida a aquesta zona al, a prop de les Ceps, al Ferró i fer un munt d'activitats i també doncs, per, poder, doncs, per evitar que nosaltres poguéssim fer aquesta festa de 8 anys on bueno, esperàvem doncs, comptar ja amb el perroquer i fer alguna, algun petit espectacle contrabandístic malauradament no, doncs no ha pogut ser així i de moment la retabaria està tapiada com tals altres espais d'aquesta ciutat on se li ha donat vida i que l'Ajuntament o els propietaris pues, pues no volen veure-ho però bueno, seguiran donant guerra sigui allà o en altres llocs i per això esperem pues, doncs, que alguns companys d'aquest espai de la retaguàrdia i de la casa que hi havia dalt, la casa de Maria també ocupada, doncs ens truquin avui i ens ho expliquin. I igual que ells doncs, ho podeu fer qualsevol de vosaltres al 93 317 73 66. I segurament no serà avui l'única connexió no?, que tindrem. En principi, si, si no fallen les connexions telefòniques, radiofòniques i intergalàctiques, tenim dues connexions. Una és de... Bueno, he estat aquest matí al mercat d'intercanvi d'allà de Sant Antoni, que ja havíem parlat feia dues setmanetes, el de Gràcia, que és el més famós de tots, el de... i vam tenir una connexió amb gent de Xaingra i tal, doncs aquest matí l'han fet el, coincidint amb les festes de, de Sant Antoni. I llavors allà hi havia una noia voltant per la fira i estava comentant que el cap de setmana que ve toca Nou Barris, no? I és bastant interessant perquè cada barri té com... munta aquestes fires de manera bastant autogestionada. Vull dir, jo tenia una idea equivocada, pensava que era una xarxa que muntava totes i és... Més aviat al, al revés, no? Que després sí. des d'experiències que han sortit de cada barri doncs, s'intenten doncs, coordinar ah, bé xarxa, però, però són coses que surten més d'un nivell més pròxim, no? Absolutament. Llavors es veu que van intentar fa anys fer una que, que replegava totes les de Barcelona i tal, a la Rambla del Raval, i va ser un fracàs organitzatiu. Llavors ara és en plan, cada barri com su feria, i, i això, i la setmana que ve toca nou barris i aquest matí ha anat superbé bueno, és la primera hora del matí, sobretot són fires que són matineres, dominicales o sigui que tenen la seva dificultat per la majoria dels mortals però bueno, si, si matines val, realment val bastant la pena eh? anar-hi sobretot perquè hi havia, bueno, més d'intercanvis d'objectes i coses bastant curioses que trobes, com aquests discos. Ah, mira, has portat <laughs> vinils. sí, vinils. Doncs el que m'ha cridat molt l'atenció és que també hi havia serveis. O sigui, hi havia una dona, per exemple, que oferia massatges, 20 minuts, no? Llavors anava tota la gent allà cúmulo d'estrès. que tenia cua, no? <laughs> sí. Bueno, i recordem que, que en el cas d'aquesta concreta de Sant Antoni era una mica també el tret de sortida de, de les festes d'aquest barri sí. de l'Eixample, sí, sí. que són les primeres de l'any, molt veteranes, també muntat per, per l'associació Veïns d'allà, que és de les més antigues, o la més fins i tot de Barcelona, Exacte. que coincideix sempre amb els Tres Toms, aquesta festivitat tan graciosa, on es beneixen els animals i surten al carrer, i que, bueno, no sé si ahir o avui amb aquest amb aquesta fira d'intercanvi, però bueno, ja comença a rodar. Sí, sí, hi havia molt de soroll, molta musiqueta i estava molt animat. Sí, molt ambientillo. Ambientillo, eh? ambientillo barrial, multiedades i multitodo. Molt, molt bé. bé. Doncs si us sembla fiquem una cançó i comencem a explicar-vos coses que us volíem explicar avui i la Flora ens ha explicat bueno, de, de barris amb llavidilla i on gent pues, li dona un ambientiu als carrers però malauradament, doncs com hem dit abans amb la retaguarda i amb altres espais, en aquesta ciutat també passen coses que intenten dia a dia doncs, treure una mica la vida de, dels carrers i els edificis i els barris d'aquesta ciutat i jo precisament aquesta setmana vaig anar a veure un d'aquests llocs, un d'aquests barris amb història, petits, amagats i que poca gent coneix potser, però que són peculiars i i realment aconsegueixen ser allà un focus diguem, de, de resistència fins i tot quasi a nivell estètic en aquesta ciutat com és el barri de, de la Clota el districte dhorta Guinardó entre més o menys el Carmel i, i el barri d'Horta i que és un molt petit barri molt peculiar que exemple com diu el nom pues, està en una mena de, de forat encaixonat i, i que està constituït per eh, cases baixes i, i bastant per, per espais pues, on cultivar, on els menys pues, tenen horts i fins i tot en algun cas alguns animals, unes petites granges. Pues, aquest espai que si dit així pues, sona bucòlic i, i realment algú impensable en aquesta ciutat i menys al costat de la Ronda de Dalt. Pues, en certa forma té una mica els dies comptats o així s'ha decidit des de l'Ajuntament, des del districte i des de certes congregacions religioses que són allà propietaris de, del sol i hi ha un pla com a tants altres llocs sobretot a la zona dels Tres Turons, per modificar això. I de moment això començava fins aquesta setmana precisament amb el desallotjament d'algunes cases que hi ha, hi ha ocupades. Què volen fer allà? No se sap. Bueno, eh, de, una cosa és construir habitatge, habitatge part serà protegit, algun, perquè clar, evidentment si fas això, fas habitatge protegit poc potser pots colar, però normalment si això més ho fan promotors privats no només serà habitatge protegit, però... i també suposo faran alguna adequació de l'espai, de les zones verdes, sigui, el que s'acostuma a fer també en molts llocs, eh, bueno, en aquesta ciutat, no? Hi ha els casos de tants llocs, des de les Ceps fins a la Rambla del Raval, on molts cops el que acaba florant en llocs així és pues, el, el ciment, no? Zones, bueno, parcs que, o places que acaben sent dures, però bueno, tampoc coneixem els detalls del cas de la Clota, però bueno, sí que, pues, que bueno, molts veïns pues, se'ls expropiarà, altres tenen mm, més sort i potser no, però de moment, com us dèiem, començar amb aquest eh, desllotjament que en principi havia de ser dijous de les cases del carrer Mort, que de moment no es farà bueno, no, no, no es va efectuar però que és probable que, que en poques setmanes es faci i si voleu estar atents amb això en concret doncs sobretot visiteu la pàgina d'Indimèdia Barcelona o l'Infosurpa que segur que surt setmanalment i ja, ja està atents a les convocatòries i, i a qualsevol concentració que hi hagi doncs de per si aquest desallotjament i jo el que recomano sobretot és que aneu a fer una passejada per aquest fantàstic barri bueno, pues cançó d'Exploited Dead Cities, estas ciudades muertas que ens toca viure Música Bueno, senyors, contrabandistes, d'aquí teníem els Exploited, una seva contundència, grup punky dels 80, veterano, des d'Edimburgo, Escòcia. I, bueno, estem aquí als Mahara, recordem, important, eh, aquest regalet, aquest concurs, sorteig que farem avui per la gent que truqui, que és pel concert del nostre estimat Rocker. el Perrocker que, que us hem anat avançant ja les últimes setmanes que, que feia un concert molt molt especial en el Bikini, la sala Bikini, on el senyor Pere Cors pues, volia celebrar els 20 anys, no sé si ho dic bé, 20, 20 anys, de la parròquia. Ben portats. Aquest, aquest antro fantàstic on, bueno, és una mica el, el, el temple parroquià, suposo que els que ja sabeu qui és, una mica ja ho heu vist i sabeu de què parlem. I és, perquè no m'hem dit encara, divendres que ve el concert a la sala Bikini a les 9 comença. Sí, alguna cosa així, no? sigueu, sigueu força puntuals i, i bueno, ja veureu com val la pena és la presentació d'aquest EP que es diu Camon que conté quatre cançons, després esperem quan arribi l'Edu pues, poder-ne ficar-vos alguna i penseu que qui vagi allà a complir l'entrada pues, a més de, de poder veure aquest fantàstic concert tindrà present aquest, aquest nou EP Come on. Serà a partir de les 8 i mitja, més o menys, serà Bikini, al carrer Déu i Mata, número 105, i estarà també, em sembla, acompanyat per els 11 bares que és una banda si rockera que habitualment acompanya el senyor Per Rocker. I carrer de Mata 105, a les Corts, i també hi haurà Visuals Cutting, bueno, que serà una fiesta por tot lo senyors. O sigui que durarà bastant, no?, entre pitos i perroques. Pitos i flauta. Pitos i perroques, sí, i tocament, segurament, sí. Pot ser, pot ser. Vale. Però bueno, tingueu en compte, si no, més informació, perrocker.com. Bueno, ja sabeu, ja sabeu, podeu trucar per guanyar-vos les dues entrades de Per Rocker, ara o nunca, 93 317 73 66. I després també us recordem una dada important, el nostre blog, el nostre podcast Mahara, on trobareu les bueno, els programes que anem fent, penjats allà per qui no els pugui escoltar en directe i us els podeu descarregar. Hi ha algun encara pendent de pujar, però bueno, doneu-nos una miqueta de temps i ja podeu disfrutar d'ells. Dir-vos també, ja que hem estat ara parlant de barris d'aquesta ciutat, que avui la, el que teníem previst era de fet tenir els veïns de Baicarca, membres de sobretot la plataforma Salvem Baicarca que està plantant cara a l'Ajuntament al districte per, per aquest pla del vial i, bueno, i de remodelació de tot aquest barri del districte de Gràcia tan proper als Majares i que ja porta temps ja planejant-se i que ja comença a executar-se i Volíem estar xerrant més, el que teníem pendent, però bueno, malauradament no ha pogut ser, però bueno, si no la setmana que ve, l'altra o l'altra, pues, doncs sí que esperem tenir-los aquí sentats i que ens puguin explicar una mica què està passant allà realment, més enllà del que s'està dient des dels mitjans, que tampoc és molt, i, i pues, doncs, expliquen des dels veïns que estan allà vivint al barri. Va, us posem una cançó d'un grup que estrenarem, que no havíem escoltat mai, una banda mig d'aquí, mig d'allà, de França, que han d'anar almenys aquesta cançó en francès, que és prou prou interessant i bonic. Es diuen les Madeleine, de fet jo acabo de... Mm, acaba de caure sobre mi avui mateix i a veure mai com tal sona. L'art de rien, l'aire de res, de Madeleine. Avec leur petite gapette bien vissée sur la tête, leurs yeux rigolards de bandes insolents, leur nez rouge de poivre, leurs petites mine d'arpette et leur sourire de chat mystérieux comme un sang. discrètement échappé de la toile ciné Pendant la projection d'un film en noir et blanc. ce coup qui vous remue, rien que cette terre, elle l'air de rien. Le temps d'une passe, les voilà déjà disparu. escoltant Les Madeleine a l'Assemblea Majares i tornem a tenir el telèfon operatiu, perdoneu qui ha estat intentant trucar, que hem tingut un petit problema i ara, després d'aquesta connexió d'abans, torna a estar la, la línia a l'aire. 9 3 3 17 73 66 Ja podeu tornar a teclejar i trucar. Hi haurà en dansa dos entrades amb dos EPs per aquest concert del pròxim divendres per Rocker al Bikini. Bueno, aquí teníem les Madeleine i continuem aquí en directe als Majares quan són les 8 menys 20 més o menys en el 91.4 del dial de Barcelona i Rodaries Contrabanda FM i si no internet contrabanda.org emissió online fàcil, qui no ho hagi provat des de la web hi ha una secció que és emissió per internet i allà cliqueu, qualsevol problema o dubte us sorgeixi sempre ens podeu escriure mail de la ràdio contrabandafm arroba contrabanda.org contrabandafm arroba contrabanda contrabanda punt arroba contrabanda punt no res. Oi! <laughs> Blanco. Bueno, ens volies explicar algunes coses, no, també? Sí, sí, vaig estar, bueno, voltant una miqueta pel, pel nostre estimat barri del Raval i vaig anar a parar l'altra nit a, al Colmado, no? que és un lloc que que ja heu parlat una miqueta, em sembla, no? Que sí, fer alguna connexió... Al, alguna entrevista durant les festes sí, del Raval. que per sí, cert, sí. he quedat que una de les persones responsables del Colmado ens trucaria a les 8, com tothom. Eh, fantàstic. Que és l'horari pico de les connexions. I que ens expliquin Però potser, allà. sí, potser com que li tocava estar allà, no, no, no sé si al final trucarà o no. Però bueno, qüestió que, que és un un, un petit lloc super emblemàtic de Ravalenco, un antic colmado. Colmado eh, Torres. Colmado Torres. Per la gent del Raval o que Pulures Parias sí, els sí. sonarà davant la plaça del Padró, que era un lloc bueno, bastant entranyable, sí. històric del barri. Sí, sí. Una, antiga, una doncs, autèntica botiga. No, lo chulo es que no, no lo han desentrañabilizado, o sigui, està com bastant respectant lo que és l'arquitectura la, i sobretot l'esperit d'aquesta cantonadeta del, del Raval Profundo. La veritat és que va ser un plaer, em van convidar allà a, a llegir uns poemes i bueno, van fer, cada 15 dies fan el que es diu la nit oberta de poesia llavors conviden a molta gent que van allà i, i llegeixen pues, les seves cosetes i la veritat és que va ser un plaer és, és bastant estrany eh, trobar un lloc així de, amb tanta gent interessada en... Ei, eh, <laughs> interessant eh, interessant eh, escolten poesia allà realment hi havia un, un clima molt maco. El lloc és super petit i estava patat, o sigui, moltíssima gent. Mm, hi ha calor mai, ja, quan sí. s'hi junta gent... Sí, sí, s'està molt bé. I bueno, fan de tot, fan cicles de cinema, fan eh, això de poesia, i també, bueno, aprofito per convidar-vos, que ja ho recordarem el diumenge que ve, però que el divendres, dia 30, no?, Apunteu-vos a l'agenda. A les 23.30, 11 i mitja de la nit, fan un passe d'una pel·li argentina de cine independent, que, que estarem allà, i us la recomanem molt. I si algú està avui pol·lulant pel carrer i bueno, no li importi veure una pel·lícula ja començada, dir-vos que avui projectaven un clàssic del cine mundial, que és de la Corazao Potemkin, de Sergei Eisenstein, en un cicle que fan sobre aquest eh, cineastre rus, precisament. Doncs per dos euros pels socis, perquè es poden fer socis, perquè és una associació cultural, el Colmado, o per tres, per tres euros a l'altra gent, doncs a partir de les set feien aquest passe. I bueno, doncs estigueu una mica atents perquè, bueno, ja ho ha dit la, la Flor el dia 30 i aquest, aquest passe. És gràtics gratis, ah, claro. en, en aquest cas, important, sí. però que, bueno, quasi pràcticament cada dia hi ha activitats al Calmado, sí. hi ha molta vidilla. Sí, sí, hi ha de tot, hi ha molta gent que ho està portant i, i la veritat és que hi ha moltíssimes activitats. I sí. si voleu estar una mica més al loro del que van fent dia a dia, una web que és elcolmado.org, el guió mig colmado.org el guió mig res veure un dibuix molt xulo del, del colmadito i explicar on Proveedoria està. cultural, no? Exacte, proveedoria cultural carrer de la Cera, 35, allà a la cantonada amb el carrer Carretes, al Raval. Ja linkarem aquesta pàgina també, Molt perquè bé. puguin, pugueu els, els contrabandistes interessats arribar-hi. Bueno, va, algú més de, de musiqueta, ficarem i anem parlant d'altres coses, eventos anem a estar les Majares, convocatòries, coses així interessants. I recordant-vos i matxacant-vos que tenim entrades per aquest concert del proper divendres. el senyor que ni més ni Pues va, un CD que ens han enviat una gent a l'apartat de curos de la radio Incordio. Ahora detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. dominio ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Bueno, heu sentit ahir punt com el de tota la vida, com el que escuchamos el otro dia, no? Doncs ahir pujant amb el cotxe, del que hem crescut una miqueta els Majares. Pues aquests són els Incordio, una banda de Madrid, de Vallecas, si no m'equivoco, que fan punk rock. De fet, ells mateixos ja ho fiquen en el, en el propi com lema o en el logo del grup i ens han enviat a l'apartat de correu 748 080 de Barcelona, apartat de correu 748 de Barcelona, ens han enviat un, un CD que han tret, que és Copyleft i que es diu No Podemos Escapar amb 12 cançonetes i bueno, pues, tota la gent eh, que tingui grups o que gravi coses o que bueno, vagi generant material i crec que, es, que pugui sonar per aquesta emissora, pues, a part d'enviar-ho per correu, sempre té aquesta opció. La més tradicional, que és enviar-ho aquest aparat de correus. 748 del 080 80 de Barcelona. I si vol que sigui en aquest programa on arribi, pues, fica ja l'atenció de los majaras y nostra secretària nos la va a llegar. La canció que hem escoltat se llama Che Guevara, y habla, bueno, se ríe un poco de toda esta i, i, idolatria que s'ha hecho en torno a esta figura Marketing. que s'ha acabat convertint això, tu dices mercantilisme, bueno, bastant contradictori, pues d'això habla esta canció va, pues perquè acabeu una mica de veure quin és el rotllo d'aquest grup, us fiquem un altre que aquesta parla també d'algú molt habitual als grups punkis, que és dels nostres estimats polítics, siguin d'un color o de l'altre, la gaviota Cordio sin dar un paso atrás, encerrados entre muros dormidos ¡No innovan, Bueno, doncs aquí estaven els Incordio, els heu pogut escoltar, ara ja sí que us heu fet una miqueta una idea del que fan aquesta gent. Bueno, i què més, senyors? Doncs ens ha arribat, ara estan parlant precisament de del nostre apartat de correus i, ui, és que ens està sonant una cosa a fondo bueno, ja explicarem per què ens sonava algú de fondo és que a vegades... Bueno, Bueno, certes pàgines d'internet musicals ens fan males passades, però bueno, ho explicarem. Pues a la part de correus ens arriben coses divertides a vegades, i fa unes setmanes ens va arribar una que, bueno, sense remitente, bueno, va ser una mica misteriosa. Sí, sí, ai, perdoni, ara, ara, disculpi. Me'l sento? Ah. Ara. Ara te sents bé. <laughs> Em fas el buit, eh? No, pas. <laughs> Això és per ser de fora. No, nòmada sintòpico. Eres, eres xenòfob, eh? Enófobo. Eh, es xenófobo. Ah, es Muy en tu fondo de tu ser. Todos lo somos, ¿no? ¿Me bajas el micrófono por sudaca o qué? Pues que todos lo somos, ¿no? No de sudacas, que también es claro. xenófobo. <laughs> Somos vacíos a la gente. Pues aquí está, mirando una cosa que me rabut Muy curiosa. De sudacas también. De sudacas De sudaca drogatas Los mejores. Que la <laughs> pues mejor hoja de coca que cocaína adulterada. Es el lema que abre la carta. Y explico una mica, bueno, promociona d'alguna manera, evidentment, com que és una, una ràdio lliure i no fem publicitat no direm el nom del producte, però és una mica una promoció de d'un te, eh, un te de coca, que és com, bueno, lo reivindiquen, no?, que és, en aquells països de fet és un estimulant natural i, i legalitzat, no? Bolívia, Perú i les tres províncies del nord d'Argentina mm -hmm. es ven molt la... És el que més es consumeix, de fet és la infusió... La coca, sí per definició la gent no, no queda per fer-se un cafè, que bueno, que els hàbits canvien i hi ha molta influència fora. Sí, sí. Però eso, los mate, el mate de coca és realment, pues, bueno, amb el que acostumes a acabar l'àpat, el que et prens quan... Sí, sí, evita el, el mal d'altura, no? És un clàssic. Però no només el mal d'altura, és molt digestiu i, bueno, té un munt de propietats. Sí. El que passa que, bueno, té aquest... Eh, té aquest, diguem, estigma perquè ve de, la fulla, de la planta la coca i a partir, sí. com sabeu, de la fulla de coca doncs es, es fa aquesta drogaïna, la coca. Però justament trencant aquest mite que tu dius i aquest prejudici, el que aquí aclareixen és la hoja de coca és a la cocaïna, el que la uva és el vino. Claro, o sigui, es necessiten mínim 100 quilos de fulles i diversos productes químics per sintetitzar un quilo de cocaïna pura. O sigui que és un prejudici bastant pues, de, de, de gent que no coneix el tema, no? d'altres bueno, és que... cultures Bueno, és que evidentment, i la gent que s'hagi fotut una ratlleta algun cop pues, sabrà que, que present no és que sigui coca molt pura la que, la que es consumeix i encara menys la que, la que arriba aquí, sinó que bueno, i, pues, hi ha molts uh, elements químics que, que s'hi barregen i en els millors dels casos pues, pues, per fer una mica de, de pues, avoltar en els millors dels casos però bueno, també ja sabeu com s'avoltaran les drogues però bueno, això ja ho diem, serveix d'excusa pues, perquè, pues, perquè aquesta planta sigui il·legal fora d'aquests països on es consumeix però jo crec que ara mateix només deu ser legal a, a Bolívia i Perú, sobretot en el cas de Bolívia. I Argentina també, eh? A Salta, Jujuy i Formosa. Però és legal en aquestes regions? Sí, sí, ho venen. Però només en aquelles... Bosses de, de, de 30 grams de... Clar, però que se venda... Que ve de Bolívia, eh? Que se venda no quiere decir que sea legal perquè... Bueno, sí. Però això venen, jo ho he vist al nord d'Argentina, sí, botigues. No, per suposat. Però, o sigui, però, que... a, la, a, la mínima, a la mínima que tens el que allà diuen te apunes, que vol dir això de mal d'altura, no? Perquè realment són... que... Si estàs a la quebra d'Omahuaca i hi ha una altura del copón i si no estàs acostumada el teu cos flipa. Lo que en Perú se llama el soroche. Ah, sí? Soroche pues això, o sigui, a la mínima el primer que et donen és una miqueta d'una bolita de, de, que fas tu amb la teva pròpia saliva i la fulla de coca i això en teoria et dona com un, un equilibri una altra mm. vegada. A més de que si ho fas així com tu dius, va succionant ahir perquè surti l'alcaloide guapo ahir sí, de les sí. fulles, et dona un munt d'energia però això no vol dir que sigui al nivell d'un no, no. excitant com pot ser la cocaïna però bueno, és, és, que és molt... molt bo, eh? com li diuen cocaïna adulterada <laughs> o sea, contra la cocaïna adulterada hoja de coca pues que és cierto, sí, molt sí. interessant la, la, no? la història de la, de la fulla de la coca ara com anava a dir, pues, a Bolívia sobretot, ja abans de que estigués Evo Morales precisament l'Evo Morales veu una miqueta d'aquesta d'aquesta reivindicació no? de, de ser d'una plataforma de, que aglutinava cocaleros perquè bueno, allà són moltes les persones i les famílies que viuen d'aquest cultiu i també és molta la pressió que s'havia fet so sobre elles, sobretot en part sota mm. l'influència dels Estats Units perquè s'acabés aquest cultiu i, i els subsidis per altres cultius i, i això ha implicat bueno, fumigacions, bueno, un munt d'històries sí. que a Colòmbia en el que pues, segueixen estant i ja podeu imaginar i, i si sabeu una mica les notícies sabreu amb el plan Colòmbia perquè bueno, també la realitat política de Colòmbia ara mateix és diferent i molt més afí a, a l'amigo del norte no? Uh mhm. -huh. però bueno, llegir i investigar sobre aquesta planta la veritat és molt, molt interessant Uh, en els Andes és algú més, hi ha només que una planta diguem, medicinal i, i que es consumeix habitualment, sinó que ja arriba bueno, és, és una planta mitològica sí, sí. i sobretot sagrada, la mama coca amb la que es fan rituals, i rituals com, com fer enterraments per poder demanar a la terra pues, que, que sigui fèrtil i generosa, una de les coses que se li fica pues, és, és la coca, es llegeix el futur amb les fulles de la coca depenent de com caiguin, ah, sí? com fan aquí, com fan les gitanes amb les mans, pues, allà amb les fulles. O les borres del cafè, no? Exacte. I, bueno, un munt d'utilitats. Una altra molt graciosa és que, bueno, els incas s'havien trobat mòmies ben conservades i que en part ho estaven per, perquè dins pues, la, les fulles de coca havien ajudat a que es conservés prou bé, no? Mòmies sí. i cadàvers superantics. Ah, mira. Això que sirve pa, pa todo un poc. <laughs> ja sabeu. Molt jo no sé quins haurà enviat això, però... No ho sé, no ho sé, però bueno. Tiene un punto así casi comercial, no? Sí y con la, la, hojita incluida. Sí, sí, sí. O sigui, ens han enviat no, no només el paper que explica tota la història, de les utilitats i d'on ve i per què serveix, on és legal i on no, sinó el mismísimo té de coca de los incas. Està, o sigui eh. que, però aquí algú ho ha robat. Ho has robat tu mateix? No, és que va arribar així ja. Ah, vale. Clar, perquè cosa... està amb el paquetet del té però sense el sequito És que una cosa és que ens ho i ens vulgui informar i una altra és que nos regale un que estaria molt bé, eh? Hombre, Tot sigui dit. tu em vas regalar un fanx. Sí, perquè bueno, això sí que de fet es ven. Així, amb infusió, sí, sí. així, sí que es pot, podeu trobar colmadors ja dins. El que és complicat que pugueu passar les fulles. Jo que ho he intentat alguns que us de Perú, pues, us pot portar problemes, no? Sí? La que sortiu de, dels aeroports peruans. Ja no us diu si ho intenteu fer als Estats Units perquè podem ficar el calabozo. Però aquí com passa també amb alguns aliments que treguis, pues, pues depèn de com, pues, bueno, no, no us deixaran i a mi em va passar, o sigui que també amb això aneu una mica en compte. Va, fem una altra estrena musical. D'uns altres majares, com el Perroquer. Eh, són els nous espectres, grup que aquí l'heu escoltat diverses vegades una van estar tocant en, aquí i fent un concertet acústic molt, molt divertit i és una gent, bueno, un trio de la Xona, de la zona franca i de Sants doncs molt prolífica, no paren de fer treure cançons noves nosaltres a vegades anem ficant cançons que van penjant a, als seus blogs diferents i ara han tret una nova maqueta amb més d'una decena de cançons això serà l'excusa per d'aquí una setmana segurament els tornem a tenir aquí i potser fem un altre petit concert acústic però bueno, de moment us, us l'estrenarem i va, començarem amb una cançó graciosa és una versió del Quimio Portet que fan, que és un dels seus ídols és l'única que deien aquest disc de versió i que es diu Macarrons Gold uh, l'altre dia discutíem, era graciós sobre, no em compte últimament, la proliferació en certs grups de música de rock català a eh, fer cançons sobre àpats ah, sí. com la cançó Fricandó de Surfing Sirles o alguna dels FT que és una banda que ens va acompanyar el divendres i aquesta mateixa els macarons no sé, curiosa coincidència analitzar. Apa, bon profit. Vull faig y masquiches, cargol y duque. Si vuelves a entrar coca al país, te adulteraremos la cosa. A veure un cel blau i les cruixes que té la remei. Avui ah, l'he vist a les portes d'en Pau Panader. Robant els subaus i duia les calces de paper. A caracol, un, mira, mira quin cos, a mitja carretera, prop de Manacó, aquell que i que em giren el cos, si petges la petjada i menges macarrons. Amics, ja en tinc prou, n'estic fins al sou. Ara bé, si torna el hippie d'en Pau, vestit de babau, el mataré. A cada Bueno, contrabandistes, doncs aquí teníeu els nous espectres amb aquest nou i fantàstic LP. Deixem-lo sonar una miqueta. Diu que i res com l'heroi de còmics de petit i mai no fuma perquè sap que és molt, molt inflat persona com jo, com tu i jo, com tu i jo, i sentirem un cor. Quan mesos per obrir i aconseguir un gran cor. Ara pots sentir la calor del sol, tots l'admirem, tots el volem amb un trosset de cartró. Oh, oh, oh. El 5 de octubre de 2006 hubo una manifestación que recorrió el centro de Barcelona en respuesta a la agresión sufrida en el Foral de la Vergoña por parte de la Guardia Urbana. Ese solar era un núcleo de resistencia vecinal frente a la especulación del ayuntamiento. Con imágenes tendenciosas, las televisiones mostraron a unos encapuchados lanzando un cohete. La misma noche de la manifestación fueron detenidas dos personas y semanas más tarde otras dos por la División de Información de los Mossos de Escuadra. Actualmente uno de los detenidos el primer día ya fue juzgado y absuelto. Las otras tres personas permanecen en espera de juicio con graves acusaciones y peticiones fiscales de entre 8 y 10 años de prisión. El solar del Forat de la Vergoña no era un simple caso de especulación urbanística. El ayuntamiento había puesto todo su empeño en transformar de una vez por todas un barrio obrero y humilde en una cara más de su eslogan Barcelona Posat Guapa. El ayuntamiento no podía tolerar que a causa de la resistencia de los vecinos solidarios no lograra su propósito especulativo. Esta es su manera de justificar medidas represivas, para defender sus negocios corruptos y los intereses de sus empresas cómplices. No podemos dejar que los poderosos se salgan siempre con la suya. Solidaridad con los detenidos del Forat de la Vergoña. Absolución para todos ellos. Bueno, heu sentit aquesta cunya després d'escoltar la cançó Ramon Puig dels nous espectres, una cunya on parla del cas dels detinguts. Per la manifestació de l'any passat, bueno, ja fa més d'un any, en enrebolsar el, el forat 2006, de la Baronia. No? Deia octubre del 2006? 2006, pues bueno, ja com passa el temps. Dos anys. Hòstia, no diria que passava tant temps, però bueno, ja pot ser, ja pot ser. Més de dos anys. Doncs pels detinguts que va haver en el centre de Barcelona després de que es desalotgés a forat de Vergonya aquest projecte veïnal de Santa Caterina. On veu jugar al futbol, no? Mahara. Hem jugat més d'una vegada i hem estat doncs, diverses vegades allà amb els Bartos en la ràdio i també una mica recolzant els veïns i també ells han estat aquí ens han explicat durant els anys pues, que, que era aquest projecte. I aquí vam tenir un cop al Jona, que és un dels detinguts, i que a més va fer una campanya força intensa, sobretot des de la Teneu de l'Eixample, d'on ell és membre, i fa poques setmanes precisament un, un oient ens trucava una mica també eh, queixant-se de, de, bueno, de que potser en aquesta campanya d'absolució Jona semblés que només hi hagués un detingut, no? que era aquest noi, quan hi havia més detinguts. Doncs, bueno, doncs, com veieu, hi ha una altra campanya ara engegada demanant l'absolució de tots els detinguts i explicant què va passar i, i bueno, pues, per exemple aquesta eh, setmana em sembla aquest cap de setmana a Can Vies feien una, una cafeta, una festa per tot algú de diners o sigui que, que bueno, ja veieu pues, que ja això s'ha engegat i que qui, o campanyes o col·lectius que facin les seves històries i gravin cunyes pues, aquí evidentment ens les envien i les posem, les radiem sense cap problema bueno, sembla que estiguem més o menys d'acord, no? per suposat Bueno, jo volia comentar un concertet, que volia fer una mica de temps per si venia l'Edu, sí. però he vist que no, que no, vin, no ve de moment. Bueno, sabem què passa, és tot un misteri, eh, l'Edu? Bueno, està a punt de caure, però no acaba de caure. I Tema llavors... carretera, és sí. diumenge, no oblidem. És mm. complicat. Mm. Almenys no juga al Barça, perquè ja va jugar ahir. Mira, un punt a favor. Però, bueno, doncs val, comentarem. Eh, divendres vam estar als Majares en un concert que us vam anunciar, que era el de la Reina d'Àfrica. Mira, tenim la trucada. Què, la passarem directament? Com ho veieu? Vinga, va. A veure... Passarem aquesta trucada que tenim. Sí, hola, bona tarda. Se'ns se, se sents? Sí, hola, bona tarda. Que ens sents? Hola. Hola. Què tal? Bien. Eh, hemos pasado por antena directamente. Qui ets? El Mauricio de la retaguardia. Muy bien, Mauricio. Pues lo hemos anunciado antes que que a, ver si podemos hacer una conexión, que, bueno, que al final os habéis animado a hacerla. Pues aquí tenéis los micros. Bueno, nosotros hemos explicado así muy por encima al, introducir el programa. Sí, casi res. no me hem dit. Lo que, lo que pasa que esta semana que el Centro Social ocupat, pero bueno, queríamos que llamaseis vosotros mismos y explicarais y, ahí, bueno, sea vuestra opinión o que hagáis también un llamamiento a la gente para lo que vayáis a hacer es ahora, aquí tienes al micro. Vale. Bueno, no sé, em, si, queréis podría explicar así un poquito la historia de la retaguardia, que hemos venido haciendo. Pues estaría bien, ¿no? recordemos que, la retaguardia es un centro relativamente nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en principio la, la retaguardia es un, o fue o ha, o ha sido un, centro social ocupado que em, fue ocupado en, en abril de este año poco en el contexto de, la convocatoria, una convocatoria a nivel internacional de defensa de la ocupación en los espacios autónomos. Entonces, en principio, la, ocupación del espacio se planteó con, bajo la propuesta de construir una construir construir cultura libertaria en el barrio. ¿no? ¿Desde cuándo estáis? Desde abril del, del 2008. Vale. Que, contando en meses realmente es, poco. Es que ahora, algo cuando decías, me sorprendía. Porque con la de cosas que han pasado y la de historias que habéis montado. Es que desde el principio, claro, lo, o sea, lo teníamos más o menos claro que teníamos mm. que, digamos, activar, ¿no? O sea, estábamos con energía, con ganas y bueno, por eso mismo fueron pasando muchas muchas cuestiones, ¿no? Yo que sé, así por, por, por, por, por contar un poco, ¿no? Por ejemplo, en la, en la retaguardia se, conformó la, el proyecto que se llama la Biblioreta, que es una biblioteca social. Bueno, ahora mismo la producto de que la retaguardia ya fue desalojada, la desplazamos a mayo del 37, que es el Ateneo que está un poquito más arriba de la, de la retaguardia. En la General Mitre. exactamente. Y mm, bueno, también en el espacio acogió la, la formación de un colectivo que que lleva por nombre Te quedas donde quieras. Es un colectivo de apoyo a los migrantes y que se plantea contra el racismo de Estado. Entonces, de hecho, digamos que uno de los, de los, de los, primeros frutos más evidentes del, colectivo era que empezábamos ya con una asistencia jurídica gratuita en la retaguardia y bueno, esto también. Ahora, producto del desalojo, hemos tenido que mm, digamos, reordenarnos eh, físicamente y, seguramente en un par de semanas más ya eh, vamos a comenzar con esto en, en mayo del 37 y también a, ah, en... ¿Seguirá esto del servicio jurídico? Era, bueno, básicamente es eso, ¿no? Un, un, servicio de apoyo jurídico a los migrantes, donde las personas que están en proceso de obtención de papeles o que tienen algún tipo de problemas con los papeles pudieran, digamos, hacer consultas, en fin, informarse un poco más acerca ¿Y si alguien le interesara para hacer una consulta concretamente, cómo se pone en contacto? Hay un, hay un mail ahora mismo, hay un mail y el mail es, lo, lo, digo, es te, quedas donde quieras, es el mismo nombre del colectivo, arroba raizap.net. Vuelve a decirlo, te quedas donde quieras riseup.net. Riseup, ¿cómo se escribe? R U P. Vale. R I S U P. <laughs> riseup.net. o sea, que, vale. Eh, que realmente, o sea, no, no por eso, por el desalojo, van a parar las actividades que estabais impulsando la retaguardia, ¿no? Claro de hecho, con, con este colectivo también hemos estado trabajando, digámoslo así, laburando en la en la confección de una guía, una guía de mm, que serviría así a manera de, autodefensa, ¿no? Para, que los migrantes eh, tengamos la o, tengamos más claro qué, leyes nos, pueden servir, ¿no? A la hora de, estar aquí o, y de afrontar injusticias mm. propias de, de los procesos legales con los que nos tenemos que, relacionar todo el tiempo. ¿Y contáis con este servicio que son abogados? Sí, sí, hay compañeros que son que son que tienen bastante conocimiento y, bueno eso también bueno lo que decía no esto de la guía que pronto ya vamos a empezar a repartirla y ahí también en la guía esta que, que ya la hemos traducido a unos cuantos idiomas en la guía también aparece al final de la guía un listado con con otros colectivos que también están trabajando estas problemáticas y con, direcciones y horarios de puntos de atención jurídica gratuita. Eh, hoy hemos empezado un poco hablando de esto el programa, porque precisamente hoy empezaba un programa no en la radio sobre inmigración y sobre todo centrado en, en los centros de internamiento, en intentar hacer conexiones dentro, sobre todo en la zona franca y bueno, pues puede ser la excusa precisamente para que vengáis también aquí a la radio y explicar este proyecto en concreto. Claro. son nuestros vecinos ahora de, de domingo, este programa semana se llama Nómada. Quincenal. Quincenal que se llama Nómada sin tópico y un poco, bueno, sigue esto un poco este mismo objetivo, ¿no? Que, decís vosotros también de, de, informar, de dar recursos a la gente sobre, sobre realmente qué, con, qué problemas se puede encontrar claro. de hecho, uno de los, otro de los objetivos que se ha mencionado claramente ¿no? a lo largo de la, de la construcción de este colectivo es el, el afrontar el racismo de Estado, ¿sabes? Como una cuestión que, no solo tiene que ver eh, con la estructura o con la aplicación de la ley, sino que también va un poco más allá, ¿no? Que también se refiere a, a prácticas cotidianas, ¿no? Que, con las que toca, toca enfrentarse, ¿no? Bueno, y esta iniciativa, pues como tú dices, es, solo una más de, de todas las historias que habéis estado haciendo en todo este poco tiempo ahí, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, también otra, así para decirlo también, otro tipo de, cuestiones que, o de iniciativas que alojó la retaguardia, una de ellas fue la, la distri, una distri que se llama la Jabata Anárquica, y mm, bueno, en fin, en la retaguardia también se hicieron Em, pequeños conciertos, presentaciones de, de, textos, actividades de apoyo a presos, ciclos de, de, reflexión, proyecciones, charlas, o sea, todo, todo lo que digamos podría ser el, el, legado, ¿no? Parámetro, ¿no? De espectro de, de actividad de, relación, de encuentro, ¿no? De la, de la comunidad misma, ¿no? Si la gente ahí en internet, en un, en un buscador, bueno, en el navegador pone busca la retaguardia, bueno, verá el blog que tenéis, ahí, ahí sale todo, bueno, por la gente que ibas haciendo, las actividades, aparte, bueno, de hablar del, de los colectivos, estas iniciativas como lo de Ralea que explicabas. Claro, claro, Ralea también, sí, sí, sí. Que es el, el blog CSOA la retaguardia punto y bueno, ahí la gente pues, puede ver que es verdad, ¿no? <laughs> estás aquí. Pues la retaguardia fue desalojada el, miércoles, ¿no? Por la mañana. Exacto. Sí, bueno, la cosa del, del desalojo lo que lo, que pasó ahí es que el, desalojo fue fue dictado como, cautelar fue un desalojo cautelar que más o menos ya la gente poco a poco se va enterando más lo que lo que implica un desalojo cautelar un desalojo cautelar básicamente es una orden que dicta un juez eh, sin que haya un, proceso eh, legal finalizado es decir eh, en el caso de la, de la retaguardia, habían dos procesos que estaban abiertos al mismo tiempo, un juicio civil y un juicio penal por la ocupación, y la jueza eh, del juzgado 9 decidió simplemente, en vez de acabar el juicio, como en vez de seguir el procedimiento como tendría que ser más o menos, no, entre comillas, normal, decidió dictar esta orden de desalojo cautelar, con lo cual, frente a una orden de desalojo cautelar que no tiene ni fecha ni día claro, eh, resulta súper difícil defenderse, ¿sabes? es sí, complicado. Organizarse, ¿no? Organizarse, defenderse. En este momento hay un par de, unos cuantos centros sociales que están pasando por este mismo proceso, la misma, la misma teichedora, ¿no? me parece que antes comentaron eh, acerca del, Carrera Amor. Que sí, en la clota. Es la estrategia, ¿no? Que ahora pues desde el ayuntamiento pues está bueno el ayuntamiento y la, policía están utilizando no o algo más ágil o bueno que mm. sirve para pueda jugar más al despiste bueno vos hicisteis una concentración el jueves no donde también se acercó alguna gente que había utilizado el espacio y, y vecinos bueno ahí comentando ahí con algunos que estamos ahí también decíamos pues lo, lo también lo que había significado un poco para el barrio. Bueno, al menos gente que vivimos cerca, como, yo que vivo al otro lado de la ronda, pues de, ver la vidilla que, que, que, se había dado y un poco también en una zona, en un barrio como el Farro, bueno, toda esa zona donde realmente pues no había mucha vida, ¿no? <laughs> A, ningún, nivel prácticamente. Y bueno, coincidiendo con también el Ateneo Match 77, que también se había ocupado hace poco, pues con un cambio, ¿no? Bueno, ya vendrá el contraataque. <laughs> De cualquier manera, no, no, no, no nos podemos quedar de brazos cruzados frente a una realidad así. A ver, De hecho, ayer hacíais un concierto, ¿no? Fue, eh, fuera la retaguardia y se hizo igualmente. Sí, sí, se hizo. El concierto, lo, eh, lo de ayer fue en, el, en la Farga, en Santos. sí. Y se hizo con más razón aún, ¿no? <laughs> con más ganas. Claro, claro. la idea del concierto era recolectar algo de, de fondos, ¿no? De cara al, al proceso legal que que, que, por cierto el juicio continúa, o sea, el juicio tira para adelante, el espacio ha sido desalojado, pero el juicio está ahí, a ver lo que decide la, la jueza ahora, a ver si lo archiva o no. no, sabemos. De cualquier manera eso implica un gasto, pago de abogado. Claro. ¿Y fue bien el concierto? ¿Vino gente? Sí, vino gente, sí, bien, sí. Bueno, podría recordar así como un tema cosa también dónde está exactamente la, la retaguardia o dónde estaba, pero como dices el edificio físicamente sigue estando porque en, ese, en esa plaza en concreto, bueno, también la razón es porque va, va a haber algún cambio, ¿no? como siempre. Sí, la, la plaza Mañé Flaqué y el, bueno, el número era el número 6. La plaza es pequeñita, o sea que si están dando una vuelta por ahí se va a ver inmediatamente. ¿Y se sabe qué es lo que se ha planificado para construir ahí? Sí, eh, lo que lo que se está lo que lo que están planeando es construir un parking y un bloque original <laughs> muy, necesario no probablemente nos han dicho que probablemente termine siendo un hotel mm. otro más como el del Raval claro bueno tantas otras no sí. ciertamente muy bonita no sé <laughs> otra lógica no y, y claro lo tapiaron el, centro social y, eh, afuera había un mural así muy estaba bien guapo y lo, pintaron todo de blanco, así, ah, horrible. Sí, no tardaron el Día de la, el día de la concentración, el día siguiente el desalojo, se, se escribieron un par de mensajes al barrio ahí en, en esa pared blanca y el día siguiente volvieron a ir y pintaron de blanco nuevamente. O sea, es como, no sé, ese intento no de borrar la, cualquier mm. indicio de memoria, de decir, mira, aquí no ha pasado nada Vamos adelante con esta idea blanca de, progreso, esta idea limpia, ¿no? Sí, cada vez van más rápidos. Van más rápidos con eso, porque después, si al final pues sí que se tira al suelo este, este edificio, pues ya sabemos, al menos hemos visto últimamente cuánto tiempo a veces está con solares, ¿no? hemos visto con las naus, con la Hamsa, con un montón de sitios pues que han habido solares, es que algunos aún están y que, bueno, estás ahí, pasas por ahí y te das cuenta, ¿no? De que de bueno hasta qué punto realmente hay prisa para estas cosas y cuándo interesa y cuándo no no y más un momento de crisis como esta pues con, más razón no con mayor razón claro o sea lo más probable es que lo tiren abajo y eso quede ahí quizás cuánto tiempo más no sé mm. bueno, y recordemos finalmente que también, aparte de la retaguardia, pues también se solo la vivienda que había ahí, ¿no? Que lleva más tiempo. y que también para ellos ha implicado, pues bueno, tener que marcharse y coger los bártulos, ¿no? pero bueno, como, como se viene diciendo desde hace muchos años, un desalojo, otra ocupación. ¿eh? Exactamente. No, queda otra, ¿sabes? Ahí está. Bueno, pues cualquier convocatoria o, novedad que queráis comunicar, ya sabéis que aquí, pues vía teléfono, vía mail o, presencialmente, que esperamos también teneros algún día próximamente, pues podéis... Eh, venir tranquilamente, coger los micros. Y cualquier consulta también sobre tema apoyo jurídico, papeleo y tal, recordamos que el, este quedas donde quieras arroba risup.net, ¿no? que eso está activo, o sea, la gente puede consultar ahí. Y a partir de la próxima semana, el jueves, eh, el primer y segundo jueves de cada mes, en el Ateneo del Mayo 37. De 6 a 9 de la tarde va a empezar allá ya se va a poner en funcionamiento la, el espacio ahí de asistencia jurídica. Repítelo, los jueves. El primer y segundo jueves de, de, cada mes, de 6 a 9 de la tarde, en el Ateneo Mayo del 37. ¿La dirección cuál es? Que está. Eh, General Mitre, número. 238. Ahí en la ronda del Mitch, muy cerca al metro Leseps Bueno, también, el, eh, también estamos construyendo un, un blog que se llama te quedas punto en todas partes punto net. Vale. Ahí, ahí, va, ahí va a estar apareciendo la información mucho más clarita de lo que, de lo que vayamos haciendo con el colectivo. Perfecto. yo creo que eso es una referencia y tener en cuenta. Te quedas punto en todas partes punto net. Muy bien. ¿Vale? Pues Mauricio, muchas gracias por haber llamado y, informado. Gracias a vosotros. ¿eh? con claridad, porque evidentemente lo que podemos decir nosotros, pues bueno, es un poco también lo que más o menos sabemos, pero no es lo mismo. Y bueno, ahí ánimos y a seguir ahí dando guerra. Eso. Bueno, un abrazo y un saludo para todos y a continuar. Ahí está. Venga, vamos a poner la canción No Caos, que es uno de los grupos que tocó ayer, ¿no? Y ya que escuchamos Necesidad de Luchar la semana pasada, pues hoy toca eso. Venga, para toda la gente que ha usado la retaguardia. Bueno, salud. salud. Bueno, i ara posaré quan una mica eh, el fantàstic internet pues, ens ho permeti. No caos, que en Necés de Lutxar van estar tocant en aquest concert ahir a la Farga per treure beneficis pel cas de centre social ocupat de Retaguardia. Que recordem que igualment segueixen, com ja veieu, ha dit el Mauricio, amb les activitats pues, ahir funcionant. I el blog, per qui també vulgui trastejar, cso, la retaguardia, blogspot.com. A veure, aquí fem temps perquè puguin sonar aquesta gent. Regiment Fies, no cap. amb això que sembla que tenim una altra trucada i bueno, doncs la passarem, interromprem la cançó. Sí, hola? Hola. Hola, bona tarda. Bona tarda. Doncs pues aquí tens el, el micro, bueno, l'auricular en aquest cas, <laughs> però que es transforma en micro quan aixeco aquesta palanqueta. Està vergonya això, eh? Però bueno. Bueno, però val la pena, no?, fer-ho avui. Por, e, por eso, por eso. Doncs digues, tu mateixa. Doncs res, era per comentar que, que Sí. Ja? Sí, sí, sí, sí. sí. Ah, no. Era per dir això, que, que el moviment aquest de Te quedes donde quieras, uh mhm. -huh. que la idea és també formar-nos nosaltres i llavors convidar qui vulgui per venir per poder també assessorar. Uh mhm. -huh. O sigui, bueno, realment que es vagi formar, que es vagi nodrint de gent... Exacte, no només que es vagi incorporant. Que comencen, sinó uh -huh. que mhm. nosaltres també ens podem formar i ajudar. Uh -huh. Llavors, que Bueno, alguns ha explicat Mauricio, realment bueno, un trobat interessant i com comentàvem abans, doncs, bueno, més amb, encara amb més raó ara que precisament avui ha engegat aquest projecte a la ràdio que és un programa que ha costat bastant de parir i, i bueno, la gent provinent d'altres programes de la ràdio que és de, des de fa temps estan maquinant aquest programa pues, amb moltes ganes precisament pues, de donar veu a, a iniciatives pues, com aquesta que s'estan donant a aquesta ciutat i a fora també o sigui que esperem doncs, pues, bueno, ja parlarem d'això però de que pugueu estar aquí explicant un més detall i, i bueno, invitant a la gent a que hi participi no? per convidar i, I també, també volia fer una crida a la gent que tingui llibres doncs que els porti a maig del 37 perquè la biblioteca segueix viva i llavors partirà endavant també mm -hmm. Bueno, anar donant vida, no? I utilitzant... Sí, que però que la gent també... Clar que sí. Doncs pues bueno, ja ho dit Bueno, pues moltes gràcies per trucar. sí i d'estar allà escoltant i, i bueno, utilitzant al mitjà. Eh? Pa'lante. Pa'lante, exactament. Vinga, un petó. Bueno, doncs ja heu escoltat i, bueno, doncs igual que la Taguara i altres espais, tot i que els deslogins segueixin actius, doncs també n'hi ha alguns que, bueno, encara, per sort, pues, encara no han desallotjat com és la teixidora, abans el Mauricio ho apuntava, que que també està en una situació exactament igual a la que tenia la retaguardia i altres espais i ara precisament el que estan fent aquests dies és una marató tremenda d'activitats des de, bueno, ja fa uns dies i que encara durarà i al qual nosaltres vam poder participar el divendres i com que amb tot això ha arribat Eduardo Manos Tijeras, juntament amb ell ho explicarem amb molt més detall, no? <laughs> Hem tingut ara... Una carta, no? Sí, sí. senyor, una... ha estat xerrant amb un parell de, de companys de la retaguàrdia que ens ah, han estat explicant... Bé. Sí, sí, jo us trucava des de feia mitja hora a veure si m'obríeu, ah, sí? però comunicava. Sí, doncs perquè estan, estan explicant ells pues, la, la malícia que hi ha en aquesta ciutat, però també les ganes de, de, de seguir endavant no? i de fer coses. Sí. A ah, por ellos, que estan a la retaguardia, nos vamos a llegar. Ahí está. Pues igual que, que la retadora, pues está la, la deixadora ahí en queda resistiendo y nosotras vamos a estar ahí divendras. Creo que son los próximos en la lista. Malauradament, no? Però bueno, se ha convertido en un negocio, en un, en un sistema per simplement pagar unitats d'antidisturbis, no? Ja tenen un ordre de, de Bueno, sí. sí, sí, sí. Bueno, en veritat, si no us han desallotjat abans és perquè, això, perquè està per temes de salaris i salaris Eh, quan no volen fer pagar hores extres als policies. Home, se'ls acumula la feina, no? Sí, van fent un, un cada de setmana un parell, no? Sí, sí, de moment. Bueno, el cas és que, com us deien, han estat fent una marató d'activitats des, de, des del dimarts 13, bona fetxa, com a mínim van sobreviure el martes i 13, i que en principi acaba demà. Les últimes activitats d'aquesta marató setmanal eren avui una cafeta i musiqueta a partir de les 9, després de menjar matí. de contact de les 9 del vespre, o sigui ara aviat d'aquí mitja horeta okay, vamos pa allá. i demà dilluns de, després d'un petit descans i per agafar forces a dimarts a una de les activitats que ja és com de les més abanderades del centre social aquest que és la d'Esballet on anaven fent ahir pues, doncs, bueno, anaven fent sessions de diferents estils musicals, dansarins perquè la gent s'animés a, a ballar i, a, i sobretot pues, doncs, intentar aprendre i aquest dimarts vint el que tocarà el swing i vosaltres heu estar no. divendres i nosaltres vam estar divendres doncs mm. què? jugant a cartes un tripijoc no? tripijoc sí sí, la nit del divendres vam plejar com a nit de jocs on a part de presentar el modular que ja el tenim editat i ja ho podem dir aquí contrabanda que qui en vulgui el pot escriure ja a demanar-lo a la direcció modular que roba espai del punt org i bé, doncs a nosaltres ens van convidar allà a Teixidora per poder-lo presentar amb la gent d'allà i jugar tots plegats una miqueta a crear projectes autogestionats i autònoms gràcies a aquest fantàstic joc anomenat Motularc Motularc www.motolarc.net un I, pronto en tus doncs, pantallas. Del qual encara hi ha pendent aquí. Oculares. Un dia jugant directe, no? Sí, sí. Però, bueno, bueno, jo preferiria jugar al Paral·lel 21 com es diu? Eh, certament, també està pendent, sí, el paral·lel Està pendent, això, eh? Home, Tantes coses escolta'm, i abans de que marxis, eh, Flor? Això farem, no? Un Quan? Diumenge? Diumenge no que ve. No sé, perquè abans l'he intentat proposar aquí. Ah, no, diumenge que ve no pot ser. Diumenge que ve ja Per què, què passa diumenge que ve? Tenim unes convidades molt especials. Quines, quines? Va, avan, avança-ho ja. Les ladres. La, la, les ladres. Les noies que vam estar escoltant la setmana passada. Vau dir, vau dir aquí, vam tocar <laughs> moltes músiques lindes. Fabulosas. molt muito per cert, ara m'has fet recordar que, bueno, recordem que estem sortejant dos entrades del Per Rocket i, de fet, els dos companys yep. de la retaguardia que han trucat... Perquè pues, me vas... No els hi hem dit, ens no. hem oblidat, però que, que, que els apuntem. Vas. Els apuntem i, de fet, si no truca ningú més, seran ells els beneficiaris d'aquesta entrada. A més, pel que sembla, ens Qui, està... Havien eh, de seran ells qui es beneficiaran. Es, es, es, Bueno, es diu? Beneficiaran. beneficiaran el Perrocker, jo dic, ui. Bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Ya, ya, no, no. O si no, li donarem a familiars i, i allegados, eh? Aquí favoritisme. Si no bueno, de moment hi ha dues persones eh, apuntades ja, els dos companys de la retaguàrdia, que bueno, després ens escolten i bon que no poden anar o, bueno, o no els interessa anar el proper divendres al biquini, recordem a les 8 i mitja, aquest concert... A les 9. Bueno, està penjat 8 i mitja, que sí, la pràctica serà a les 9, però bueno... I espero sí, que sigui més tard, perquè si no, no veuré res jo. Eso es otro, eso ya es tu problema. Pero bueno, que ens apuntem, toca no? 11 bares primer i després per rocker? Sí, suposo que sí. O tots a l'hora... Nosaltres hem quedat a les 8 i mitja. Això que quedi clar hi haurà i visuales i de tot. Bueno, pues dos persones apuntades, però encara teniu temps per trucar al 93 317, 73... 66... I ahí entrada en i tot. Escolta, pues ja que hem parlat de jugar i d'aquestes coses tan divertides, mm -hmm. eh, ficarem una cançó molt adequada per donar la benvinguda a la nova era de Modular. Què et sembla? Fantàstic. I a més precisament d'un grup que ha tornat aquesta setmana, s'ha tornat a ajuntar. Fantàstic. Són els Esplendor Geomètrico. Fantàstics. Una mica també un recordatori per aquell gran programa que era Vespino Sideral. Fantàstic. On tant, tant els agradava aquesta, aquest grup. Doncs Esplendor Geomètrico, que han tornat, van tornar a tocar aquest dijous a l'Apolo, aquesta banda que va néixer de les cenizes d'Aviador Dró, amb el seu fantàstic, com ho dic, tecnopop, electropop, ruidismo, maquinal, postindustrial, industrial i amb els quals doncs, pues, ja anirem encara a la recta final. La cançó, ideal per donar benvingut a Modular, ven a jugar. Bueno, i mentre escoltem els fantàstics Esplendor Geomètrico, pues que això que ens ha trucat en Perroquer. El mismo. Bona nit, senyor Perroquer. Hola, com estem? Què tal? Mm, molt bé. Encantats de que ens truquis en un diumenge tan especial com aquest, atapeït, però bueno, que no podies faltar tu. Home, clar, és que he rebut el missatge de l'Edo i dic, home, ah. que puc fer és una trucadeta i també aclarir quatre cosetes. Ah, doncs pues, aquí tens l'auricular. Micros oberts. No vols que se't beneficiïn? No, home, no, sí, tant, i tant. I, eh, el tema és que començarà a les 9 puntual. Ah. Perquè vale. el show dura dues hores i a les 11 s'ha d'acabar. Ah. Aleshores, a, les, a dos quarts de nou, doncs, s'obriran les portes, la gent podrà accedir a la sala, agafar posicions... Mhm. I, I sí, sí, el timing està quadrat, perquè vam fer el timing exacte l'altre dia a Arbúcies, que... Ah, com va anar, per cert? Digue'm. Com va anar l'univers? Ah, molt bé, molt bé, l'espai de l'univers. Fotia un fred que pelava. Ah, claro, eh, això és el que té Arbúcies, no? Que treies bafarades per la boca, una cosa. Bueno, del seu punt glamurós, també, no? La riera una humitat escandalosa. Però molt bé, va ser una excursió fantàstica amb autocar. I veu, veu fer xou a l'autocar? Vas tocar ja a l'autocar, no m'imagino? No, no, no, a l'autocar no, anàvem xerrant i tal. I vam arribar, vam fer el superet, després vam fer pues, tot el concert i molt bé, la gent va estupenda. Bueno, i sembla que vas conèixer, vas fer nous parroquians, no? Sí, sí, sí, una penyeta molt, molt catxonda. A més a més, eren tres, tres nois que es deien David, els tres. <laughs> Arbusses i avaris. Curiosament és una cosa així. A més a més hi havia, era curiós, no?, perquè els tres delits, no?, podria ser l'exemplificació jueva, i estava tot ple de, de kosovaris i de, i de penya romana i tal, que eren, la majoria eren musulmans, no? Sí, no? Doncs, hòstia! Jo dic, madre mia, i després tot el que està passant a, a Hamas i a, i a ah, Israel ara en aquest moment. Hamas. Bueno, i tu com a mestre de cerimònies allà al mig, no? Home, vaig, vaig cantar el, el, el Osama. Osama. És un, és un clàssic, no? És un El eh, Osama Bin Laden. No, Osama, Osama, Osama el, el sí, sí, sí. Osama. El Osama. Bueno, un lloc especial també a l'univers, no?, d'Arbúcies, curiós. Però és un lloc estrany, és una <laughs> cova freda. La coneixem. El coneixeu. Només una vegada, però ja en sí. de tenir bones coses per explicar-ne. Ah, no, a la, a la sala biquini estarem més que l'Antonets, no, Garbúcies? Hombre, i tant, a la sala biquini, a més a més, una altra cosa, hi ha cinc ballarines també. Mm. Oh, ja m'han dit, algú, alguna m'ha ressoplat que serà, estan preparant-se sí. també. Comencem amb els 11 bares, al mm -hmm. final comencen els 11 bares, eh, tres o quatre temes, ells mm -hmm. per la seva banda, i després so, jo m'unifico en el tema dels 11 bares ja amb, temes propis de, del perrocker, rocker després hi ha una miqueta la pel·lícula una mica el, el plastautor, que dic jo, i després hi ha l'escena de l'EP ja del Camon. Clar, que aquesta és una mica també la, la, el fet, no? la raó per la que aquest concert, en part, no? Home, sí. És més aniversari, no?, de la parròquia. El 20 aniversari de la parròquia. Ah, eh? és nada, eh? No, és l'important. important. S'ajunta també amb el 18è aniversari de Contrabanda, eh? Ho saps? No està mal. Germaneta petita de parròquia. Bueno, sí. No sé si has escoltat el programa, avui ens, hem tingut aquí també trucades dels companys de la retaguardia, que els teus més o menys veïns de la parròquia. Sí, sí, sí, són del Ferró. L'he escoltat, doncs estic escoltant tot el programa. Del Ferro West, que li diem sí, ara nosaltres. Sí, clar, Ferro West i tant. Des de Perquè la Pepeta, clar. a la parròquia. A Pepetes Bar, que és una... Et, et van poder veure alguns allà. Oh, va ser fantàstic. Va ser molt, molt, molt fantàstic. Escolti, després del biquini hi ha un altre gran evento, no, parroquià? Yaster, Yaster Party, després del la Oh. Sí, a ah, on? El fem al Ferró, a un de, pub emblemàtic del Ferró de tota oh. la vida, el Blaze. Ah, el Blaze, no? Eh, al carrer Vallirana. A dalt de tot. A, en Pàdua, sí, carrer Vallirana, en Pàdua. Uh -huh. eh, farem l'after party, suposo que a partir de les 12. Uh, fantàstic. Molt bé. Jo, jo, jo, de fet, em referia a un altre evento, però bueno, veig que van sortint sí, eventos. La següent setmana, no?, que sembla que també... També, sí. Hi ha una estrena important, no? No sé sí. si també la vols comentar. Sí, tant, ho fas memòria i fas bé. Ja perquè estic amb una mica de, encara estic una mica descol·locat d'ahir. Tantes coses. Sí. Bé, eh, estrena el meu pare el proper llibre de poesia que es titula 10 anys i un dia, Anton Salí Cornador, i ho farem al Centre Comarcal Lleidatà. Molt bé. Eh, el dissabte, suposo, a les, a les 19, exactament l'hora no la sé, no sé si són les 19, 30. Dissabte 31. Això mateix, sí pues, home, és una ocasió també immillorable per, tant, per conèixer aquest lloc, que és un sí, lloc esplèndid. una cançoneta també que està inclosa en el oh. llibre de poesia. pues va, recorda com s'arriba allà, perquè no és fàcil, tot s'ha de dir. Sí, home, eh, el, el home, arribar-hi encara, trobar-ho. A la ronda, Uh -huh. A la ronda de la universitat? A la ronda de la universitat, això mateix, a l'hotel Condestable, dius, hòstia, és una porta d'hotel, i dius, què és això? Pues, entres allà diu, el centre comarcal de Lleidatà, pugi al segon pis, ja està. Ja, ja, tots benvinguts. I aleshores eh, es pujarà, però us en recordeu que veuen a la sala aquella que des de concert, que és mm. el que és a l'esbar i tal. Si ho recordem, ho tenim gravat. Uh -huh. Que és el, mhm. el pis el pis de baix, però s'ha de passar per dalt. Mm. És una mica estrany. Sí, en passejos secrets, no? sí. Em sembla que també hi ha, hi ha entrada per Gran Via, eh? el que passa no sé si és... Sí, sí, sí, alguna, algo, algo vam intentar nosaltres aquell dia. I no es, va, no es podia per Gran Via? No, en aquell moment no. no. Però bueno, va ser divertit, eh, també, perdre's per allà, aquell edifici, sí. molt singular tot. <laughs> sí, sí. Bueno, recordem als oients que tu tens allà la web perrocker.com on la gent pot allà ja veure alguns videoclips i anar-se una mica animant per, i preparant-se pel concert de Bikini. Sí, poden veure, precisament poden veure el videoclip del Camon que està inclòs dintre del... Que és l'últim hit. Sí, l'últim hit del Camon. I bueno, que tenen l'entrada anticipada a la perròquia, que és l'únic lloc que és ben anticipada, ah. que són 7 euros amb, amb BP de regal, i si no tenen temps, això fins al dijous hi haurà entrades anticipades i si no tenen temps hauran de comprar-la a la Bikini amb BP mm. de regal també aprofita i digues l'adreça ara sí, per exacte, que no l'hem dit a Terròquia, al carrer Francolí 6062 al West. Al West, eh, abans d'arribar a Balmes. Ah, exacte. Sí. Metro Palassa Molina, Sant Gervasi. Sí. A més, a més, una altra cosa. Presentarem a la Bikini el nou rètol de la parròquia. Ostres! Fet per diversos parroquians. Sí, certament. Coneixem molt de prop a una d'elles. A l'Anna. A l'Anna. Ah, han portat una... ha fet la primera A de l'A. Ho sabem. Molt bonica, molt bonica. <laughs> Tot bonic. Bueno, gràcies a aquesta A de la parròquia podem anar tots nosaltres a veure eh, <laughs> que aniria, 23, eh? aniríem igualment ja sé, perquè ja és una data marcada al calendari ja, ah, de, fa, de fa temps. Pues moltes gràcies però per trucar, per animar la gent a i vosaltres. mira, ara ficarem una cançó, l'estrenarem al Camón. Molt bé. Quina vols que fiquem? No, la que vulgueu vosaltres. què me das. El Me Vas. El Me Vas. Venga, Certament, me vas. a mi és... Este será el, el hit del verano del 2009. Vale. O sea. Vinga, molts petons, moltes Vinga. Petons. Salut i pelitos. Ens veiem a la bikini. <laughs> me vas. Adéu. Porque me vas, tú me vas, me pones a mi. M'encanta poder dir, ens veiem a la bikini. Sembla que ja estem instaurats a la vida Barcelona te pones a mil porque me das. Disculpeu els segons de silenci. Dia de nervis. Me vas d'aquest últim EP per Rocker Come On. Porque me vas que recordeu, Perrocker en concert, Camon, 20 anys de perròquia, 23 de gener, proper divendres, sala Bikini, carrer 10 i Mata, número 5. Puntuals a les 9. els últims 10-15 minuts per entrar al sorteig d'alguna de les entrades i EP per a aquest concert. Dubteu, no, dubteu, no dubteu. 9 3? No mai, 9 3, 3 i 7, 73, 66. 9 3, 3, 17, 73, 66. 66, 66. Come on. aprofitarem i mentre farem la última connexió anem fent una miqueta més d'agendeta. Bueno, recordeu això, la teixidora encara amb activitats, la teixidora que està al carrer Maria Aguiló, número 35 al Poble Nou, i a part d'això que us hem dit, també hi ha mobilitat que dimarts hi haurà taller de bricolatge sexual. Interessant, eh? Important. Sí, sí. Goita. Els tallers de bricolatge sexual allà, bolatxines i aquestes cosetes. Bueno, i amb això que tenim una altra connexió. Hola, bona nit. Bona nit. Sí, hola, bona nit. Sí, sí, hola. Hola, bona nit. Bona nit. Sí. Sí, sí, t'escoltem perfectament. Ah, doncs pues la conya, una mica... Ara sí. Del, del Manos Libre. Tu ens escoltes bé? Sí, molt bé. Molt bé. Com esteu? Molt bé, i tu com estàs? Pues ideal, imagina't. <laughs> una parrillada, que, que más se puede pedir? Buena vida, bona vida. Molt bé, bueno, parlem amb el Jordi de Gràcia, que no ho hem dit. Ens estàs escoltant per ràdio o per internet? Els estic escoltant pel telèfon. Ah. Pel telèfon. Pues a, a, abans que res, jo segurament no sabràs que estem sortejant una entrada, no sé si vols apuntar-te... És el que estaves sentint aquests segons que t'hem ficat amb espera, no sé si senties la musiqueta, que era en Perroquer, avui a la gent que truqui doncs, l'apuntem un sorteig per l'entrada una entrada i un EP quatre cançons d'ahir, un concert que farà el proper divendres 23 si no que ve a la sala Bikini no sé, vols que t'apuntem? Home, jo m'apunto a un bon barreo <laughs> doncs ja estàs apuntat apuntat, ja tens do, um, dos terços de possibilitats que toqui. De guanyar. Després, fora d'antena, t'agafem el nom complet i el domicili, telèfon de la feina, telèfon fixa i mòbil per contactar-te si ets el guanyador. Esto está ganado. <laughs> bueno, ja he ficat una mica de prova, però bueno, la prova és que expliqui, sí. expliqui coses. No, no, no ara, ara et farem un parell de preguntetes que, a les que sotmetrem no? a la gent de, sí. bueno, curtetes, perquè el temps ja se'ns tira sobre. Però bueno, abans d'això, bàsicament, el motiu de la trucada del Jordi, que explicarem una miqueta, que és un de les una de les persones que ha participat en l'exposició d'una galeria que està a l'estimat barri de Gràcia, Vila de Gràcia, eh, on es van presentar molta gent, que era un, un concurs, pel que m'explicaves avui, de, sobre el tema de crisis, es diu Crisis What Crisis, i de les quals van ser seleccionades 8 persones, no?, en 5 fotos cada una. Sí. I, i tu ets una d'elles. Doncs sí, és una, una aposta molt maca de la galeria Harman, una galeria de, per mi de les més importants, el que és la promoció de les fotògrafs, i d'aquí de Barcelona i, bueno, perquè per sort tenim molt a prop allà al mateix, a la mateixa frontera de Gràcia amb, amb Eixample uh mhm. -huh. i, i bueno, és una proposta molt maca que aposta per, per, bueno, per fotògrafs menys, eh, menys reconeguts o menys famosos eh, i, i ens dona pues, doncs, la porta a, a, a mostrar pues, doncs, una visió dintre d'una temàtica que és la crisi, sí. que està bueno, molt de moda. Sí, sí, té, té, té màrqueting, eh, la crisi, ara mateix. Sí, té, té molt, de, molt de ganxo, sí. Jo crec que, que la, la trobarem a faltar i tot. <laughs> bueno, i com està anant? Pues va anar molt bé, la, la inauguració va ser aquest dimecres, sí. uh, estarà fins el 17 de febrer, animo a tota la gent que, que vulgui veure visions eh, alternatives sobre la crisi, molt bé. bueno, la veritat és que és una exposició molt, molt variada, en la que pues, pues, cada fotògraf pues, mira, no, no ens coneixíem entre nosaltres, i cada un pues, ha fet la seva visió molt, molt lliurement. Ha sí, sigut sí. també... Hem sigut seleccionats per un jurat molt maco, també, pues, eh, des de col·leccionistes d'art, com és el Gabino Diego, l'actor, eh, a fotògrafs eh, reconegudíssims i de, de tota la vida, no? Eh, sí. De, de Explicaves col·leccionistes, també, no? sí, sí, sí. Bueno, un plat molt maco, molt, molt professional, molt... O sigui, la veritat és que estem, jo estic personalment molt content per, molt bé. la, per, la, per la selecció i, a més, la veritat és que és una, una exposició que, que explica, o sigui, que, bueno, que, que realment és molt variada i a la vegada funciona molt bé junta. No sé, és com... És curiós com... Sí, és heterodoxa, no? Perquè hi havia punts de vista molt, bastants molt diferents sobre un mateix fenomen, no? inclús amb la tècnica també, o sigui, són, són completament diametralment dispersos a nivell de, de tècnica, uh mhm. -huh. diferent, molt diferent, però que funcionen molt bé junts. O sigui, això jo crec que és una bona, una molt bona uh, fita, no? O sigui, uh, molt bé. Molt positiu, crec. Bueno, doncs ja ho sabeu, ja està ahí en l'aire. Haurem d'anar, eh? I ja, ja ho hem dit, i llavors... Sí, sí, jo, jo hi he estat, però... Bueno, No, I tot, jo tornarem, no. tornarem i sí, sí realment sí, felicita això perquè són, són iniciatives que valen la pena i bueno, ja tornarem a fer un cop d'ull Sí, bueno, jo crec que, que bueno, en temps de crisi, a més, és quan més oberts hem d'estar a la cultura, perquè quan, és quan més, eh, més interessant eh, més, més, més coses interessants surten, o sigui, la, el fet d'estar amb tensió, l'artista es mou millor, es mou més... Uh mhm. -huh. És més autèntic, no?, jo crec. Sí, oi? Bajo presión. Sí, jo crec que sí, i realment surten coses molt, molt interessants. I l'escena cultural actual jo crec que, que cal, cal tenir-la en compte. Molt bé. I, bueno, pues, adelante. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per trucar. I tens el número 3? Y bueno, ya te si ets el flamante ganador de las entradas del Perroque. Wow, eso Vale. Pues una abrazada. Venga, muchas gracias. Eh, Un pató. Pequeños momentos, momentos claros, oscuros. Bueno, doncs abans de fer el mini sorteig, eh, ràpidament un parell d'activitats. Bueno, dir que vam estar a concert, com abans hem avançat, de Surfing Sirles, però Surfing Sirles no, però sí que vam veure els FP, que no sé si a l'Edu li van agradar tant com a mi, però jo sí que vaig disfrutar. ja us ho puc dir. Sí, sí. Sí, sí que m'agrada va estar prou bé, no? Sí. bé, és un grup recomanat. Fills sí. de, de la Plana. Fills de la Plana. Per on hem passat avui. Doncs què, quin altre concert recomanable hi ha? Bueno, hi ha un concert recomanable per fer intermedi entre la festa de 20 anys de la perròquia i la postparty. No? Si algú vol anar i acostar-se a la Sala Carabé, que és un bar que ha agafat nova... Nou nom i suposo que nova filosofia o noves actuacions doncs un concert de blues i blues rock eh, que és el grup Pomeotra que grups amb llaços sanguinis, o sigui, interessant, com venim per mi, <laughs> que encara no els he anat a veure, i suposo que faré un intermedi. Això és, començarà a partir de 10, suposo que un parell d'hores o així. I al carrer Torrent de les Flors, exacte, 36. Torrent de les Flors, 36. Carme. I a l'última coseta, l'última activitat interessant, el proper diumenge, 25 de gener, hi haurà un microfestival de documentals sobre els conflictes del petroli, ara que hem parlat de crisi, doncs també crisi energètica, i això serà el diumenge a partir de les 4 i mitja, on faran aquesta, una tarda de curtmetratges sobre tots aquests temes, aquestes conflictivitats. Això ho monta el col·lectiu Repsol Mata i serà a Can Masdeu, en el pic de Can Masdeu, ja sabeu, ja el camí de Sant Llàtzer, Vall de Can Masdeu. Més informació, canmasdeu.net o repsolmata.orgproject.org. Bueno, pro procedirem al sorteig i recordem els números, que alguns no ho saben. <laughs> Amb el número 1... Mauricio. Maurici. Maurici. Número 2... Esther. Esther. I el Perroquer no el fiquem, no? No. No I amb el número 3... Jordi. Jordi. Pues venga, que la sort... La mà innocent s'acosta a dos mans que sacsegen tres paperets ben plegadets. El pene brillant. Es passegen entre el primer, el segon i el tercer i de cop i volta, per volum, agafa el del centre. A veure... Amb l'altra mà Estén obre el paperet a poc a poc. Quina emoció, quina és la grafia que sortirà. Sí! Atenció. El número premiat és... El 3, o Molt sigui, bé. company Jordi, que ens el deus estar sentint... Ah, no, que no ens sentia, que ens trucava sense sentir-nos. No hauria ni de valer, però bueno, va. Hola! Jordi, ets el guanyador i la Flor li comunicarà perquè... Li comunicarem. Sí, vostè és qui pot comunicar-li i esperem que disfruti el perroquer i que ens pugui fer una crònica i ens l'enviï, que escolti aquest podcast i que ens truqui i ens enviï una crònica del que li ha semblat aquest concert. Molt bé. Això com no? O una foto, és fotògraf, no? Una foto. Una foto, que ens faci una foto. I nosaltres la descrivim. La, Exacte. En l'aire. Seria, seria meravellós. Però és que a més nosaltres hauríem de sortir assaltant el perro que era en directe tirant nos ja a sobre. <laughs> Llavors, si captés aquell moment encara seria... Vull que sapigueu que jo faré l'escena de grupí Beatlemaníaca, eh, amb el perroquer. No esperàvem menys, si ens agrada. Queda un número més, no? Ràpidament. I atenció, ara ja no descric res més. Clar, jo em pensava que era, era un, que tocava algú dues entrades. Recordem que només l'entrada ah, és l'entrada, no? és un EP, és l'EP també, recordem-ho. Ah, perfecte, clar, clar. Tachan, tachan. El número 2. L'Ester és afortunada, doncs tindrà aquesta entrada que recordem que ha de fer, el que haurien de fer, eh, bueno, recollir-la o a la perròquia, que està al carrer Francolí, o, o que seria l'ideal i allà també els donaran l'EP o si no ja s'ho muntaran en cas que no puguin per anar directament al biquini i Exacte. nom. I, I trobar-nos allà. I Però l'ideal que vagi on escolteu, si no escolteu, se us comunicarà. Parròquia que recordem que és al carrer Francolí 60-62. Pues amb aquesta sorteig i amb aquesta cançó de fondo... Amb aquesta sorteig. Amb aquesta sorteig. I amb aquest can, eh, cançó de Le Freak, és que jo també tinc amb els articles. Doncs pues ens anem, que estan aquí els d'aptitud. Yeah. Tornem la setmana que ve amb invitats, potser amb música en directe. I anem, deixem que es converteixi aquesta senyal radiofònica en un codi binari infinit. Exacte. doncs va, a cares, de Majares. Sembla... Eh, I la flor no es pedeix? No, no, no. Es pedeix, jo, jo no sisplau. Dit. Estic fosca, avui tinc un dia fosc ah, i no deixareu a ningú. Bueno, ens sentirem i ens ballarem sí, i escoltarem el, sol, com... el Bikini el divendres. Eh. Si no, fins al proper diumenge a les bueno, 7. Que passeu una bona setmana, com sempre, contrabandits, contrabandides i... Os dejamos con unes falques i aptitud. Fantàstiques. habla Majaraz? Se va. ¿Por dónde? Ha venido. Oh, oh. Sentirnos, tu modo